flar sento estas tamen grava sentumo. Multe homoi consideras che flarado estas malpli grava sentumo, compare cun aliei homai sentumoi. Oni iam assertis ec, que di estas restajo en la evoluado de nia specio, grava nur ciam la homoi dependis de di, por chassado cae aliei primitivae besonoi. La disvastigio de la nova cronviruso dum la lasta iaroi devigis scientistoin repensi pritiu homa capablo, cion multae covimae pacientoi forperdis por momente au por ciam. La prestigia medicino reteio medscape.com publicigis interesan articolon pre tiu temo en decembro 2022. Uno el la resultoi de tiu epidemiologia facto estis la tuia creo de rapida uno minuta testo por mesuri la perdon de flar capablo. Resultis ancau la confirmo de iam conata facto. Virinoi estas pli competentai flarantoi ol viroi, cae tiu differenzo pliigas laula agio cresco. Studoi de cerboi montris che pus la quindec quina agio iaro, virinoi havas quardec tri procentoin pli da por flarado ol viroi. Fakte, oni nun scias che multai malsanoi causas perdon de flar povo, inclusive de multai aliai virusoi. Perdo de tiu povo dum la vivo ocasas inter alie pro la sinsequo da gripoi cae malvarmumoi laulonge de iaroi ili iom post iom lesas la nasan mucoson quie trovigas la riceviloi de la moleculoi, quiui alportas odoroin tra la aero. Normale, homoi havas inter ses cae dec milionoin da facae celoi en la naso. Ili captas la odoran stimulon cae sendas messagion al la bulbo en la baso de la cerbo. Oni calculas che existas quardec miliardoi da odorei moleculoi en la naturo. Homoi eble povas percepti decoin au ec centoin da miloi da odor moleculoi. La flarado influas ancao la homan senton pri gustoi. Char ciam oni marchas cae englutas mangiajon, tiam la riceviloi en la busho captas remiajoin cae transcendas tiuin informoin al la cerbo. En la iaro 2014, faculo submetis 3.000 maliunain pacientoin al flar testo, post quiniaroi, li ripetis la testoin, cae constatis che prescau quardec procentoi el tiui quiui fiascis en la unua testo mortis compare con decnau procentoi el tiui quiui successe flaris en la unua testo. Tio confirmas la facton che perdo de flar capablo povas indici malsanon cae la listo de tivi malsanoi estas suffice longa. Tamen ni ripetu, la cefa causo de tiu perdo estas la agio. Inter la sesdec quina cae la hoc deca agio iaroi, duono de la homoi havas ian mesureblan flar perdon. Quelcae ec iam tutene povas senti odoroen cae tion medicinistoi nomas annos mio. Bedaurinde oni ne povas procrasti tion perdon per treinado, char la perditae sento celoi ne plu regenericios. Tamen, se oni practicas constantan, attentan flaradon, oni povas educigi pri odoroi per Serba esercitato